بوك تو doksan beş خمسة وتسعون Bağlaçlar 2 ظروف زمانية رقم اثنين Kendisi ne zamandan beri çalışmıyor? منذ متى توقفت عن العمل؟ Evlendiğinden beri mi? منذ أن تزوجت Evet, kendisi evlendiğinden beri artık çalışmıyor. نعم لم تعد تعمل منذ أن تزوجت Evlendiğinden beri kendisi artık çalışmıyor. فمنذ أن تزوجت وهي لم تعد تعمل Birbirlerini tanıdıklarından beri mutlular. منذ أن تعارفوا وهم سعداء Çocukları olduğundan beri seyrek dışarı çıkıyorlar. منذ أن أنجبوا أولادا يخرجون نادرا Ne zaman telefon ediyor? متى تتصل Yolculuk sırasında mı? أثناء السفر Evet, o arabayı kullandığı sırada. نعم أثناء قيادة السيارة Kendisi araba kullandığı sırada telefon ediyor. تتحدث في التليفون أثناء قيادة السيارة. Kendisi ütü yaparken televizyon seyrediyor. هي تشاهد التلفاز أثناء كي الملابس. Kendisi ödevlerini yaparken müzik dinliyor. هي تسمع الموسيقى أثناء أداء واجباتها Gözlüğüm yoksa bir şey göremiyorum. لا أرى شيئا إذ لم تكن معي النظارة. Müzik bu kadar gürültülü ise bir şey anlayamıyorum. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى صاخبة جدا Nezle olduğum zaman koku almıyorum. لا أشم شيئا عندما أعاني من الزكام Yağmur yağarsa taksiye bineriz. عندما تمطر نأخذ سيارة أجرة Lotoda kazanırsak Bütün dünyayı dolaşırız. نقوم بجولة حول العالم إذا ما ربحنا فليا نصيب. Yakında gelmezse yemeğe başlarız. سنبدأ بالأكل إذ لم يأتي بعد قليل.